Tiana acull aquest diumenge una reunió informativa amb motiu de la celebració del 53è aniversari de jugadors anònims en el món. La Casa de l'Espiritualitat Maria Immaculada serà l'escenari de l'acte per tercer any consecutiu, al qual estan convocats membres de diferents punts de Catalunya i d'Espanya d'aquesta associació d'ajuda als jugadors compulsius. Nosaltres volem conèixer més detalls sobre aquesta qüestió i és per aquest motiu que hem convidat als estudis d'aquesta casa Andrés i Manuel del comitè organitzador de les miniconvivències que se celebraran aquest cap de, setmana a la nostra vila. Benvinguts a tots dos. Hola, bon Hola, dia. bons dies. Doncs parlem dels actes que hi ha previstos per aquest cap de setmana a Tiana. No sé qui vol començar. Tu mateix, Manuel? Bueno, pues, en principi el que ja previst és el, el dia 10, el diumenge dia 10, de, de 12 a 1, hi ha una reunió, una reunió oberta informativa sobre, sobre el joc i les seves conseqüències, on pues, hi haurà un, un moderador i hi haurà diverses, diverses experiències de, de jugadors en, en recuperació. Eh? A aquest acte pot assistir qualsevol persona que estigui interessada en amb la problemàtica del joc, ja ben ser persones particulars que tinguin un familiar o pròpies persones que tinguin problemes de joc, gent de la premsa, eh, professionals, de psicòlegs, o, en fi, qualsevol persona interessada en aquesta problemàtica pot assistir a, a aquesta reunió informativa on s'escoltaran experiències. Clar, perquè suposo doncs, que és important també recollir aquestes experiències per tal doncs, que gent que estigui patint el problema s'identifiqui també no? i que sàpiga que no està sol. El motiu és darnos a conocer y el que esté sufriendo por esta enfermedad, pues que sepa que hay un sitio donde le podemos ayudar. Parlem una mica de la trajectòria de Jugadors Anònims, perquè dèiem que és el 53è aniversari de Jugadors Anònims en el món, és a dir, que no són pocs anys, no? Bueno, Jugadors Anònims es va fundar l'any 1957 a Los Angeles, Califòrnia, i a partir d'ahir han, han anat sorgint grups per tot el món. Concretament a Espanya, la primera reunió entre dos jugadors compulsius va ser el, el 1987, però la primera, la primera reunió, diguéssim, com, com a grup de jugadors anònims, no va ser fins al 1988. Ah, des del 1988, eh, diguéssim que estem a, que estem a Espanya. I quina, I quina és la tasca que fa Jugadors Anònims? Com es materialitza per la gent que no us conegui, que sàpiga doncs, com, com treballeu i suposo doncs, que hi esmerceu moltíssims esforços precisament en insistir i ajudar a aquesta gent que té aquest problema. No? Nosotros lo que hacemos es hacemos reuniones diarias donde explicamos nuestras experiencias Y entonces esto es la manera que entendemos mejor de ayudar a quien sufre esta enfermedad. Cada uno da su experiencia y el que el nuevo que va, pues mm, coge la experiencia y, entonces pues mira de, asumirla y es cuando no se cura, porque esto es una enfermedad que no tiene cura, pero sí que la detiene. Són moltes les persones que integren l'associació? Mm, bueno, eh, a veure, això és un programa de, de recuperació. Uh mhm. -huh. eh, nosaltres di, diem que és un programa pel que, pel que el vol, perquè el vol, per, per el que vol deixar de jugar, no pel que ho necessita. Necessitar-ho n'hi ha moltíssima gent. -huh. Mm. Però realment el que vol deixar de jugar vine a, ve a aquesta, a aquesta associació i això el que vol dir és que no, no, fem, no fem llista ni tenim... Vull dir, aquí tot és voluntari i suggerit, no? Entonces, clar, aquí a, a Barcelona hi ha set grups actualment, hi ha una a Sant Adrià, hi ha una altra a Cabrera, hi ha una altra a Igualada, hi ha tres a Barcelona, en fi. Eh, I l'assistència a les reunions doncs depèn, no? però està al voltant d'entre de 10 i 20 persones. Depèn. Ara, per exemple, amb aquest, amb aquest acte que fem aquest cap de setmana, on el 95% de la gent que, que ve som d'aquí de Barcelona, doncs hi ha 50 persones. Uh mhm. -huh. eh? Després, quan fem les convivències nacionals, doncs normalment de, som de 100 a 100 i pico. Eh? És, és una cosa que ve molta gent, ve i, entra i surt molta gent, no? A mi m'agradaria aprofitar la vinantesa, ja que heu vingut aquí a l'estudi, de parlar precisament del problema. En quin moment, precisament, comença a ser això, un problema, al joc? Bueno, eh, mm, clar, jo en el meu cas, per exemple, jo vaig començar a jugar compulsivament d'una manera casual, jo això fa 20, quasi 30 anys, un dia vaig anar al bar a comprar una xiveca per, per, per sopar i em va sobrar 5 duros de l'època, jo sempre he jugat amb pessetes, i la vaig tirar a una màquina i va, em va sortir el, el premi. I d'allí cap endavant. Jo va ser una... Ja tot, tot ja va ser mica en mica, però ja arriba un moment que tot era, tot era pel joc. Tot era, sempre no tenia diners, no portava diners a casa, feia de tot, per, per aconseguir diners, però clar, jo no tenia un problema de joc. Quan jo estava dins de l'aborigen, eh, del, de la compulsió aquesta, jo tenia un problema de diners, no tenia diners. Clar, o sigui, jo anava a demanar diners o, o anava a buscar diners per pagar coses, però clar, no, els diners no arribaven mai a pagar res, sinó que me'l gastava jugant. Però jo mm. no tenia problemes de joc, eh? Si a mi algú em deia, ostres, no juegues tanto, tienes problemas de yo decía, no, no, jo paro de jugar quan vulgui. Jo el que tinc problemes són de diners, clar. En el moment que jo em dono compte de que jo no tinc problemes de diners, sinó que el que tinc és un problema de joc, que em gasto tot el que agafo en, en jugar, doncs és quan començo a posar-li a, posar a buscar la solució, bueno, vaig trobar el telèfon de jugadors anònims, això ja fa 20 anys i, i, bueno, i la meva vida va canviar. Hi ha un dit una cosa escrita que diu que quan pots diferenciar de si és una cosa casual o, o, de, o social a una addicció o una enfermedad. Quan tu diverses vegades dius que no aniràs a jugar, tu dius, per exemple, mañana no aniré a jugar, mañana no i al dia següent vas a jugar, doncs, bueno, quan això et passa diversos cops, tu has de fer mirar, perquè ja no, no és la teva voluntat, no estàs fent la teva Y I ja que tenim aquí Andrés también a l'estudi, no sé si ens pot explicar también ell la seva experiència sí. perquè puguem copsar doncs, la magnitud del problema. Mi experiencia pues fue eh, yo iba al bar, me tomaba un café o un cortado y lo que sobraba en aquel tiempo pues lo echaba a la máquina. Esto pasó mm, mucho tiempo, yo entonces pues no me creía que me hacía daño el juego porque solamente echaba lo que gastaba. Pero poco a poco empecé a echar un poquito más, un poquito más, hasta que empecé ya a cambiar. O sea, cambiar quiero decir 500 pesetas en monedas y ahí fue cuando ya me di cuenta que tenía un problema. Lo que pasa es que no me quise dar cuenta hasta que, bueno, armé una pelota un poco gorda y en mi casa pues ya dijeron que, que no, era, no era normal. Entonces yo, yo no vine a, primero a jugadores anónimos, yo fui a Mataró, que hay un, sitio que, que se cuida de esto, y la cosa es que no me funcionó. Y entonces me vine a jugadores anónimos y esto es lo que me, en teoría me ha funcionado. Yo llevo cuatro años y, y a mí me ha funcionado. O sea, yo desde hace cuatro años pues no juego a nada y para los restos, porque como antes he dicho, esto es una enfermedad que no se cura, pero sí se detiene. Entonces yo la tengo detenida y, y sé que mi sitio es Jugadores Anónimos, para que mi enfermedad pues esté detenida. Has fet referència a casa teva i precisament aquí m'agradaria incidir també perquè els, les persones de l'entorn també pateixen aquestes conseqüències, no? Bueno, mira, eh, ara mateix estava mirant que volia comentar això precisament, que així com hi ha l'associació de jugadors anònims, hi ha una altra associació paral·lela que és pels familiars, mhm. ajuda als familiars. Vull dir, eh, és dono el telèfon d'aquesta associació. Sí, endavant, o... no hi ha cap problema. És el 645 343 336, perquè el familiar mm, normalment quan arriba un jugador i veiem el familiar, quan li donem l'adreça o el telèfon de l'altra associació perquè pugui ell anar a, a, a recuperar-se i a parlar amb persones amb, amb la meva problema, diu no, no, el que té el problema és ell. Normalment el que té el problema és l'enfermo, el, el, el, el jugador, no? però bueno, eh, ens donem compte que el familiar també durant, durant cert, temps, cert temps ha tingut una dependència o té una dependència del malalt, vull dir, que és un posto que també els hi poden ajudar a, a superar aquest, mhm. i, I precisament ja que organitzeu aquest acte, aquest cap de setmana, Tiana, a mi m'agradaria que en parléssim també doncs, de quina importància té realitzar aquest tipus de jornades, sobretot en clau de donar-hi visibilitat, no?, aquest problema és important que es vegi doncs, perquè tant malalts com familiars sàpiguen que, que tenen un punt de suport? Mm -hmm. Bueno, aquest acte el que és, eh, són, com ja algú diu el nom, són unes convivències on convivim eh, eh, malalts del, del joc, jugadors, i els familiars. És, això són convivències, perquè són 24 hores convivint, reunions, dinant, sopant. I també s'aprofita per fer aquesta reunió oberta informativa del, del diumenge per donar-nos a, a conèixer, que la gent sàpigui que hi ha un lloc on, on es pot, eh, hi ha una esperança de que de que es pot viure sense jugar. Clar, perquè quedi clar, doncs, eh, per la nostra audiència hi ha dos actes, hi ha un que durarà tot el cap de setmana, que són unes convivències, com bé deies, sí. internes, en aquest sí, cas, sí. i després un acte més obert al públic, que és precisament aquesta reunió informativa, mm. on també es recolliran doncs, totes aquestes experiències. Uh, jo preguntava sobretot el tema de la visi visibilitat, perquè suposo doncs, que el fet de donar-hi visibilitat a aquest problema en ámbito global para evitar también es muy útil, no? Sí, bueno, eh, eh, cuanto más se conozca, pues la gente pues más sabrá que hay un sitio donde se les puede ayudar, que muchas veces mm, en mi caso fue este, yo no sabía que existía jugadores anónimos y no, no pude, vamos a decir, empezar a mi enfermedad a a tratar mi enfermedad porque yo no lo sabía. Entonces, en el momento que yo me enteré de que, o me dijeron que había esto, fue cuando vine y fue cuando empecé a tratar mi enfermedad. Porque esta enfermedad lo malo que tiene es que no tiene ningún medicamento, ni ningún... La única medicina que nosotros decimos que tenemos es las reuniones que hacemos, que esta es nuestra medicina. Entonces, mm, claro, yo al no saber que había estas reuniones, pues no podía curarme o, tratarme. Entonces cuando empecé a venir fue cuando empecé a tratarme, por eso eh, llevo cuatro años desde que empecé a tratarme sin juego. Esta es nuestra medicina, las reuniones de jugadores anónimos. I no sé si podem establir un de denominador comú, vosaltres que esteu en contacte directe doncs, amb d'altres persones que pateixen aquest problema amb el joc, eh, un denominador comú del que porta a una persona doncs, a, a començar a tenir una addicció amb el joc. La veritat és que no. Cadascú ha, té ha, històries diferents. Ha, sí, o sigui, hi ha un denominador comú que normalment suele ser la compulsió. ¿vale? Per això ens diem jugadors compulsius. Perquè el denominador suele ser, eh? Després ja, ja, ja tot. Cada, cadascú té la seva història, ha començat d'una manera i ha acabat d'una altra. Però el que sí que hi ha més comú és la compulsió, no? la, la immediatet de les coses, el querer les coses ja. El, quan tens una fixació, una fixació per algú, ficar-te, no? El denominador comú jo diria que és la, la, això, no? però hi ha una doncs. raó que porti precisament aquesta compulsió pel joc i no per altres jo, coses. Jo, mira, jo et parlaré del, del, del meu cas que he dit abans. Jo, a veure, jo em dic jugador compulsiu, però més a més compulsiu, clar. Jo des de ben petit, som una, set germans, jo sempre he sigut l'ovella negra de la família, vull dir, sempre he sigut el travieso, el, vull dir que, a veure, jo no sóc normal ni quan jugava ni abans de jugar. Ja era bastant de, de bueno, de ben, amb 7 o 8 anys comença a fumar, el primer porrillo a los 12 o 13 anys, vull dir, bastante precoz, he sigut sempre en, en tot lo, digamos, lo, un poco fora de la ley, tot lo siempre lo, ¿no? Lo extra, ¿no? pues, Jo, jo he treballat des de, dels 14 anys, però nunca tenia diners, sempre me'l gastava tot abans de jugar, eh? ja no parlo, quan, quan mm. jugava ja no parlem. Vull dir, que sóc compulsiu. Vull dir, és, és, això, una mica el que passa el... que no va sortir, per dir alguna cosa, amb les drogues, perquè podia haver sigut un lloc i perfectament, podia estar, me'n podien haver posat a presó, qualsevol cosa d'aquestes, no, no, o la beguda també, podia ser alcohòlic, no em va sortir amb això, motius hi havien, podia haver sigut alcohòlic perfectament, o podria ser sigut drogadicta, però em va sortir amb el joc un dia així d'una manera. Vull dir, jo crec que jo amb el meu cas jo ho portava allà dins. Uh mhm. -huh. És una cosa que ho porto dins i en algun moment, quan toques la tecla adequada per lo que sigui, surt. A mi em va sortir aquell dia. Sí, no, jo és completament al revés. Jo no fumo, jo no bebo. O sea, eh, yo hasta que, vamos a decir, hace unos 15 años más o menos, tuve una experiencia muy mala. No quiere decir que eso fuera, es porque soy compulsivo, pero al tener esta experiencia, pues mm, me encerré un poco en mí, eh, no hablaba, no tuve una pequeña depresión, mm, porque tuve una pequeña depresión, y a raíz de esto fue cuando eh, mm, se ve que todo esto lo descargué en el juego pero ya, digo, yo no he fumado nunca, no he bebido, no sé lo que es <laughs> un porro, o sea, yo he trabajado siempre he trabajado por mi cuenta, o sea que es una cosa que es completamente al revés, o sea, no hay un patrón mm, del jugador compulsivo, no hay un patrón. Cada jugador es un mundo y, y cada uno es muy diferente. Yo ya digo, yo hace unos 15 años tuve una mala experiencia tuve una pequeña depresión y a raíz de eso me aislé y se ve que jugando es donde me, me liberaba y, y, hasta que ya no era capaz de, en una palabra, de retirarme detrás de la màquina hasta que no gastava todo el dinero que llevava. D'alguna manera vau trobar en el joc una via de sortida fins que va esdevenir un problema i llavors doncs, havíeu de buscar una altra via de sortida per fugir del joc, no? En tot cas, eh, aquest cap de setmana, doncs, aquella gent que, que ho vulgui, doncs, que sàpiga que es pot acostar concretament a la Casa d'Espiritualitat Maria Immaculada d'aquí de Tiana, i serà aquest diumenge a les 12 del migdia. Aquells que ho vulguin ja ho saben que tenen aquesta cita. Um, dius, Andrés, que vols afegir alguna cosa? Et eh, donem el telèfon, doncs, perquè hi ha gent que vulgui assistir, 606... O que vulgui fer qualsevol consulta, que, sigui, que no pugui assistir però que estigui interessat on, on hi ha grups, on fan reunions, tot això, doncs... I tant que sí, des d'aquí els hi facilitem, és el 606 461 883. 606 461 883. Doncs bé, feta aquesta Necesito referència... Hacer una puntuació. Digue'm. Este teléfono está a las 24 horas. Uh -huh. O sea que si alguien quiere, mm, puede llamar si es muy urgente, claro les 24 hores. D'acord, doncs bé, ja ho saben, hem facilitat el telèfon i recordem una vegada més doncs, que hi ha aquesta reunió informativa aquí Tiana aquest cap de setmana. Nosaltres n'hem volgut parlar amb Andrés i Manuel, que són del comitè organitzador d'aquestes miniconvivències i reunió informativa que tindrà lloc aquest cap de setmana a la nostra vila. Moltes gràcies per acostar-vos fins aquí a l'estudi. Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de, de donar-nos a conèixer. Sí, gràcies per poder dar el testimonio. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins un altre bon dia.